Nggak kenal siang, nggak kenal malam Mata pelajaran yang dibuat alasan Tapi jangan keterlaluan Makan kerang tanpa piring Belum dipegang kok sudah pun bulan Juli adalah irama yang paling aktif indah di sepanjang masa. Waktu zaman dulu, ngetop-ngetopnya orkes keroncong atau langgam Jawa. Bulan Juli pun bisa untuk mengikuti langgam Jawa. Ganti lagi ngetopnya dangdut. Bulan Juli pun bisa untuk mengiringi dangdut. Ganti lagi irama disco. Bulan Juli pun bisa untuk disco sing didit sing arepe Oleh karena sekarang itu pemuda dan pemudi sama gandrung pada lagu jaipongan. Nah ini mumpung ketemu Lo Ludruk Mandala. Mari kita bersama-sama menari jaipongan bersama Lo Ludruk Mandala. Oke, Cak. kon bul wah iki apa apa dolek-dolek iki kon iku iso dulad-duli jaipongan <laughs> oh, enak e bul oh, enak temen nek dirasakno bul gak ngerti sing omah iki arep-arep tekamu lho kon teko omahku ta mbokmu iki lho ngenteni tekamu mbokku iya gak ngono sih bul kon iki teka eh? teko kok nyatur mbokku iya nek tak pikir-pikir bul Lek tak pikir-pikir sing temenan kok niki mesti ngesir karo mbokku kok. <laughs> Omonganmu ngawur ae mbokmu kok tawakno aku iki lho. Apa heeh? Wong umure mbokmu kari telung jemuah ngono. Karepku mbokku tuwek ngono ta? Iya, bener mbokku tuwek, tapi kekarepane padha. Kan kok aja ngono. Aku iki nolong mbokmu bendina arep-arep tekamu kok gak hmm. ono mule. Biasane rong minggu pisan, sak wulan pisan kon mule. Iki wis pirang wulan kon gak mule. Ya wis ana 3 wulan, Bul. Oh. Soale ngene lho, Bul. Aku hmm. iki pegel karo mbok. Ya apa kon pegel kuwi ngene, wong wis tak surati tak kirimi dhuwit. Dhuwit iku lho gak nok parani kok entek terus antarane dikekno kon, Mbak Ehul. kon ku ngawur ae, lha apa kon macokno mbokmu ambek aku iku lho. Lho apa? Oh? Delok mbokmu umur kuwi piro? Mbokmu koyo manuk gares ngono. Masih koyok manuk dares tapi nyatane deloken. Kon niku anggonmu dhewe duwe ungkal. Lah apa lek ngasah pesuk nang nggonku iki? Eh? Ungkal nggonku kuwi pedhot ngono lho. Yo gak pancene kon iki cinta karo mbok. kon iki. Kon iku macakno mbokmu tak rabi ngono ta? Opo aku seneng dadi anakmu, Bol? <laughs> kono aja terusno kon ngomong ngono ku tak antem kon kok. Waduh aku diantem bias. Ah terus aku semaput. Iya, kon marani mbok. Arek iki. Aja kon Bang. Krungu arek-arek lho jarene iya. Waduh mangkelan. Aja ngono talah, Pak, Pak. Oh. Ngomongan ngono iku aja kon terusno, Nak. <laughs> Ah, arek iki. Bapak kula pantes bul kan dadi bapakku sa. Aku seneng bapak kon bul. Wang, bang oleh ngejokno mbokmu. Kon iki gak ndelok watuke eh, mbokmu wis ngekel iki apa kon? Apa? Oh? oh, mbokmu nek kadung watuk rong jam gak mari. Tapi masih masih watuk ngono kon nek bengi yo nginceng mbok Kapan aku nginceng mbokmu lho? Abian ah, biyen jemua-jemua tak dengkek aku teko njobot tekok dolan. Peteng-peteng sapa sih iki? Dadak kabul. Lah nyeluki mbok sampe... irungmu eh, kok templek lo gedek <laughs> yunem yunem yunem mbok pak kruku sampe kok mepet no malah yunem yunem yunem buka dalam siapa <laughs> buka oh ya ikut tak saking ikut laudan aku tau danan tapi ingin ngayuk gonmu lah iya kok gak buka teko ngarep oh lapa kok ndencik teko lawang buri ayo lek gak kon ngesir karo mbok tung ini nih gonmu buri aku milih sing padang ngomong padang mburi kok malah peteng Dak kon iki mulya temenan mbokmu iki arep-arep tekamu, ngono lho. Lah iya kon iki kok metenteng kon mulih aku sih, Bu. Kon iki. Lah iya wong aku iki dibeseni mbokmu. Eh, dadi mboke gak iso mrene dadi bapakne sing marani ngono. Iya. Wah, <laughs> iki aku tak pateni lho kon ngono, Bang. Waduh. Kata-kata pateni aku kok pateni iya kok pateni dis mati wis mati kon kon piknik karo mbok <laughs> nemen-nemen temen mbokmu tak rabi. Wes <laughs> oh, salah bol. Kelairane mbokku iku Selasa Kliwon karek kelairanmu dina apa? Lah tak jodokno. Tak diterusno besanan arek iki. <laughs> Lah gak apa-apa wis rabi. Aku trimo ndek bapak kon seneng kok Soal ah, mbokmu iki gampang, tak ragilan gak iki saku. Iya. Sing penting pesenane mbokmu kon iki muli apa maneh gak muli, Hmm. Apa alasanmu gak muli. Ngene lho, Bol, anane aku gak muli. ya. Soale aku nyambut gawe kene iki upama tak tinggal, mesakno karo juraganku. Lah apa juraganmu? Lah nek sampe tak tinggal ya apa? Maneh-maneh juragan wedok, Bol. Waduh, iku ya apa? Cintai nang aku ya apa, Bol? Juragan wedok. Iya. Nang ndi aku sing ngeterno, Bol? Oh, anake ngono ta. Anake iku sing wedok iku? Iya. Wah, iku ujarane widowati iku. Iku hmm. seneng karo aku, wong atase nang pasar Bang, Ayo termasuk belanja. Aku ngetet nebul. Diterowong wong liya, gak gelem. Iku berarti dia iku mau cinta karo aku. Uh, iku mau gak cinta, pancene kon gede bali kok. <laughs> Ah, eh bolong nang dul. Wong ngono arek cinta omonganmu. Gede bal kon. Lah iya ancane bukti weh. Iku pamane nonton film ngono ya. Hmm. Diterus sapa arek kampung kene gak kira gelem. Bang, ayo nonton film. minggu-minggu mesti rame filmnya ayo karo kau naik kancan aku lho berarti lak jalur tak jamping yang ono gue berarti kau niki nganggep jaganmu iku, lek jadi rasa cinta mbak awakmu iya oh kau niki jadi ngono gr kau niki bang gr ya kegedean rumongso <laughs> kegedean rumongso gak itu kau seneng karo aku bol kira-kira cocok nang tindak tandukku soalnya aku dewi kita terlalu sopan nang dewi gak tau ngelamak ngono lho ini wong tonangan iku kudu disesuaikan ambil kadaamu bang Apa? apa oh? Kon iki pembantu. Iya. Ngesir anake draganmu. Heeh. Mm -mm. Wis ana paribasane cecek nguntal kelopo. Cek atos, Bul. Iya, ndi saka kon kontal wong cecek iki masak driji. Kelopone sak puluh gedene, ngono. Wong niku paribasan niku cecek nuntal elu. Ngono lho gak iso paribasan. Wis ah, kon gak iso muleh dinan iki. Gak aku tetep nokine kene wis, Bapak. Oh, ya nek kon gak iso muleh, aku tak muleh ngomongi mbokmu. Iya malah enak gano aku lak bebas akon ah, malah. <laughs> Arek iki. Wis lho, kon aja atik muleh lho kan lho. Iya, perlune kono lapo-lapo iku cek gak konangen aku lak ngono. Malah seneng lek aku gak muleh bol kon. Oh. kon niku malah seneng. Iya wis salah kawinan dinopo kok Suratono aku. Mene-mene lak tak kandhani. <laughs> Iya iya Ibu. Bapak tak mulih. <laughs> Arek iso. Salah panjenengan sedherek Bang ya wis titip-titip karo Mbok ngene lho, Bu. Iya ya, aku tak boleh ya. Iya iya. aku iki karo aku dhewe. Kalau Jeng Widawati itu ngomong-ngomong sama orang lain, kenapa aku mesti cemburu? Apalagi kalau cowok yang bertamu sini. Wah. Tapi ya paribasane bener jare kabul ana cecak nguntal kelopo. Ndak mungkin saya itu akan terlaksana kawin dengan Widawati. Ah, sing enak nyambut gaer dilek karangan bapak. Bang? Oh iya, Pak. Kayak tas ana tamu iki, Mas. Sopo, Mas? Kanca kabul riyen, Pak. Oh, kancamu. Eh, ana perlu apa? nyambangi nyambangi gandeng bekas kanca. Nggih nggih. Dadi sing akrab aja lali tumrap kanca sing wis. Nggih nggih nggih. Iya iya. Eh ngene lho Bang ya. Kon tak kandhani. Eh aku tumrap awakmu iki gak tak anggap sapa-sapa, hmm. tak anggap keluarga. Oh, matur kasurun. Anu matur kasurun. Bapak keluar niki, Pak. Kon niku ngomong karo pisan ya tak delok-delok kon niku kok nek lekas iku nglamun lekas apa tah kurang bayar lamu. apa tah apa iku matur ae bapak terang-terangan ngeten lho Pak nglamun iku mboten kok soal soalé kula kurang bayaran iya iya eling kali mbok kula sing enten desa niku mboten enten rewangi oh ya sesekali sambang ngono lah sak nika lak kirim surat iya bang Lek kon mule, mbok tuh kok wedhus, prune apa? Lek bengi kan nek tak jak omong-omong. <laughs> Ono, oh, ono, ono ae. Dadi apa wong jenenge wong tua ya, kekarepane wong tua ya turut ana. Hmm. Asal kon ya pamito ibu karo hmm. ningmu Widawati. Nggih. Hmm, okay, Dadi nek kon upamane mule ya pamito pirang dina tepat ana janji. Nggih. Okay. Sing Widawati ajeng ngeteraken beto mobil. Oh, Ah iya kebeneran malahan Tapi dalane angel ya ngriko. Apa? oh? Jegleng jegleng. Oh. Soale omahmu iku kendesan iki. Mboten desa niku sakniki kata sing diaspal. Sakniki omah kula rada kutho tapi dalane nggih sik jegleng jegleng. <laughs> tapi mben iku pun didandani Pak Mben. Iya iya. <laughs> Ah, Bang, ini. Aturane ibumu, Bang. Oh. ibu. Iya. Ibu kula. Eh, ibu kula. Ibu, <laughs> ibu. ibu bojone Bapak. Iya. Nggih. Ten pundi, Pak? Eh, nak mburi. Oh, nggih. Tasik goreng tempe, Pak. Eh? Iya, Madura, Bu. Pas di pilar kedap. Oh, lha Ibu jawab. Orang banget sik goreng tempe lek gosong piye? Lek ngoten. Ambuten sekedap kemawon, Apa perlu kula ingkang gentos. Sing ngaturi bapak to bapak wae kok tindak nang dapur dhewe. Lah ya ngapa aku nang dapur? Kan. Lha kok kelapa? Nek dodok karo aku ta? sampean ngono aja ana peresmiane pertunangane anak sampean ngono wis semenen aku sik tetep sampean neng Lah ya salah aku ki apa dosaku ki apa? Panjen wong lanang nek blenger karo bojone ngono, terus ana lari gasan, teh kopi opo kakak ningar, pale gonti golek sing anyar ngono ta? molai, molai Aku ora ngusang-sangi nek wong wedok ngono sarga ngono neraka katut. Anane wong wedok celuk bucamat, sing lanang dadi camat. Iya, ya ngerti. Diceluk bulurah, sing lanang dadi lurah. Ya cocok. Sing lanang gerakan boto, sing wedok diceluk buto. Ini <laughs> lho Bu ya. tak kandhani. Apa sebabe sih aku iki rumangsa kurang pas tumindakmu akhir-akhir iki? Perkara apa ya elingno sih, elingno. Sepisan ngeneki Widawati si anakku. Lha apa anakku? Aku biyen gak kondo. Aku iki duwe pepinginan eh si anak iki kita didik terus supaya ngelanjutno sekolahe. Awakmu enggak rupane mbok jodok-jodokno, akhirnya kedadean tunangan. Loh, aku sing kuatir. iya nek iki iso langgeng utawa antarane anak karo anak iku wis cocok nek gak cocok lho wong tuwa ah witing tresno dalaran saka kulino pak cinta dapat dibentuk sesudah perkawinan ngono lho wong wedok paribasane pinter ngukir langit dak burung ya nyemplung nang pawon lah iku kene diarani iku pandangan sing kuno saiki gak ngono ya apa carane tur saiki wis ana kebebasan lanang antarane wedok padha ae sing sapa mempunyai kemauan keras de bakal berhasil ala ya wis baba masih mantuku calon gunawan iku duduk elek-eleke wong masa depane terang benderang sembarang aku salah sembarang salah ngene-ngene salah oh iya ya iya, aku ya gak nyalano barang wis kedadean kate apa tapi karena ini masih dalam masa-masa pertunangan awak dewe selaku wong tua kudu tetep njogo ya ojo sampai uh, keterlaluan sebab wong pertunangan itu hanyalah merupakan satu ikatan ikatan sing durung resmi eh roh, ono gagale tapi uh, eh, ono kalane ya cocok lah sing kita harap memang cocoke ya, tapi aku wong tuane wedok boleh kuatir timbang wong lanang wong tuane wedok ngono anggur mamang macan tak kandang timane wong malah wedok situk temenan lah timang rupane eh, omong-omongan maksudnya siap-siap Sampun menika wonten ing Wis, sampun. Direwangi napa lho, Nduk? Nggih, Mas. Eh? kembali sih Nggih, Bu. Sudah siap, Bu? Sudah, Bu. Oh iya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ah, tidak. Uh, Bapak dan Ibu, uh, sebelum saya berangkat, saya tidak lupa mohon doa restu Bapak dan Ibu. Di samping mudah-mudahan saya berhasil di Jakarta dan selamat di perjalanan. Bapak selalu mendoakan atas perjalanan Nakku Gunawan. Eh, iya, pesan iya, Bapak, iya, Pak. sesampai di Jakarta nanti cepat-cepat kirim surat. Saya beri berita keluarga di sini bagaimana keadaan Gunawan. Iya, iya, iya Itu iya, yang pertama. Yang kedua, Jakarta lo ya. Jakarta bukan sembarangan lo ya. Tidak seperti halnya di sini. Saya tahu maksud Bapak. Iya. Syukur kalau nak Gunawan mengerti akan persoalan ini. Iya pak. <laughs> Mas, hmm? ada tindak saya kita. Iya. Oh iya, Pak Melali apa piye? Apa ta Lho Pak Arjo kalau putranya Mbak Marni. Oh iya, kayak lagi tipe aku ta tuh. Iya aku, aku mah bayar lali aku. Uh, eh, mengko tak ampiran nih mengko. Mas mas, hmm? sama nih kita di wong wedok mesti kok orang keberatan tuh. Lah wong lanang kok mesti eh sing alasan ngene, alasan ngene sama niku. Lah apa? Alah, sampean ku ya ngono kuwi lho, Mas. Lho. Lah saiki sing ditepis sapa Pak Arjo? Karo bapak lan ibu ku wis apik pas dulurane. Masa ate ora gelem? Heh? Ya aku ki wedi ngono lho, wedi ana kejadian sing ora-ora. Ya ora usah wedi. Sudahlah, Dewi. Uh, eh, tidak lupa sama Honda sudah Dewi Widjawati. Dewi Widjawati dalam hal ini tidak perlu ragu-ragu atau berkecil hati. Perpisahan kita sifatnya hanya sementara saja. Demi masa depan kita berdua, Dewi. Tapi awas ya, Mas. Hati-hati ya. Kenapa? Hati-hati. Bapak tadi bilang, uh -uh. Jakarta bukan Surabaya. Maksudmu? Uh, segala hal kan bisa terjadi, Mas, kalau di Jakarta. <laughs> Rupanya Dek Widawati ini cemburu dengan saya ya? Eh, wong lanang gak no amblas temen. <laughs> Dek Widawati. Apa, Mas? uh, cincin yang berada di jari kita ini bukan sekedar hiasan saja, uh-uh. tapi ini suatu ikatan buat kita berdua. <laughs> iya, Mas. Saya perhatikan pesan Cik Widowati. Bang, Bang. Kilo Mas Martin sing ndak saiki. Oh, yang ya, kayak salam no dhisik. Bang. Salam. Uh, eh, doa restumu minta ya, Bang ya. Mudah-mudahan aku berhasil di Jakarta nanti ya. Oke. Loh, Bang, salaman mbok sing apik loh. Lanjut sing rahat ngono lho, Mbak. Oh. Mas, selamat jalan. Heeh. Sing apik dong, mosok ngono ah. Mas, selamat jalan. Bambang pesen apa? Setelah saya kembali dari Jakarta, enggak pesen apa-apa, saya sudah cukup semuanya sudah oh, Bapak. Ah. Cuma anu Bang ya, saya titip-titip dengan Ning Mubidawati ya. Walaupun nggak dititipkan itu sudah tanggung jawab saya kok. <laughs> Kelihatannya nggak enak ini jana. Uh, Bapak Ibu, uh, iya, ah, iya. saya mohon dari sekali lagi Selamat jalan dan sampai di tempat. Terima kasih. Terima kasih. Pak, saya mengantarkan sebentar ya, Pak. Ayo, ayo. Ya. Jangan eh, eh, watak kula menika ngaten nika lho. Jeng, Kula menika sesuai kalih bintang kula. Bintangmu bintang apa? Bintang kula bintang Joko Belek. Kowe <laughs> iki apa, Bang? Ana bintang kok Joko Belek. Lek kanca-kanca nika bintange bintang Bima Sekti, kirangan bintang kula kok elek ngene. seneng ngarep ae ya. Nggih, Permisi. Oh, oh mari. Eh, uh, di Widowati ada. Masa sibuk mas? Tolong sampaikan kalau saya mau ketemu sebentar saja. Dia mau menghadapi ulangan, jadi masih sibuk belajar. Tapi katakan, nggak boleh berlaku prinsip itu kepada orang lain, tetapi jangan kepada saya. Oh, ada maksud apa sih mas? Sudahlah, rahasia. Oh rahasia? Hmm. Oh, kalau memang rahasia, Uh, ini ini jeng. Halo. Oh Mas Mono, ada apa sih? Loh kok gitu? Apa mesti begitu menyambut tamu? Aku ah, kan sudah mengatakan, jangan terlalu sering-sering datang kemari. Ibu tuh marah-marah dengan saya. Oh, begitu. Jadi sikapmu terhadapku demikian. Jadi aku tidak boleh datang. Maafkanlah aku Widowati, sayang. Sebab bagiku berlaku satu prinsip yang kalau dari bahasa asingnya berbunyi turi kelor wono dituturi turi kamu. Bahasa asing kok turi kelorono. Jadi, maafkan kalau terpaksa aku tidak bisa menuruti kehendakmu untuk tidak datang. Jadi terpaksa aku datang karena aku cinta. Begini, eh, kalau kau memang keberatan aku menemui kau di rumah, ayo kita keluar sebentar, kita ngomong-ngomong di luar. Keluar? Hmm. Maaf, Mas, aku sibuk belajar. Sibuk itu nanti, tapi jangan sekarang. Kok nanti-nanti? Ayolah. Jangan, Mas. Ayo. Enggak. Ayo. Enggak. lah. jual. Ah! kurang-kurang ajar. kene kon menuh tak anggap keluarga ternyata kon arep bertindak kurang ajar karo ning Widawati lho Pak Heh kula niki oh, boten kon ya nek maneh-maneh kok berbuat sing kaya ngene oh entek kesabaranku Bang lho oh, nanging kula mboten aja sembarangan kon ya kon oh, lak wis ngerti nek ningmu iki wis pertunangan karo Mas Gunawan. Kok kono arep berbuat koyo ngene? Apa kepantesan ngene iki? Kok ayo. Nduk. Nanging. Nduk. Nanging ibu. Piye nduk? Diapake karo Bambang? Diapake. Hmm? Kondo, kondo. Diapake karo Bambang. Diapake. Kan Bambang, Bu. Eh? Lah apa? Nembe kemawon Mas Mono mriki. Lajeng Mas Mono tu ngejak kula medal ngaten lho Bu. Kula mboten pun lah kok diperkosa lho Bu kali Mas Mono. Oh, dadi gitu Bambang iki mau. Sanes, Pak. lu ala sepurani ae mbang nek ngono mboten napa Bapak karo Ibu pala paham, Mbak. Dikira kowe iki mau. Ya awakmu. Kula benjing badhe wangsul. Oh. Apa ngono ta? Wis ana bocah cilik. lumrah nek ana lupute bapak ya kon sing nyepuro nek ana salahmu ya aku nyepuro awakmu kangen mbok sing enten kampung halaman <laughs> oh, wis sampe tak tukokno sandangan anyar sesuk ya mboten susah pun cukup kok pakaian kula kowe ora mesakne aku to mbak nggih mesakaken jane ngoten <laughs> mesakne kok jane ngono iya nggih aja mulih ya itu juga baik wis to neng dene ae ya. Ya saya mangan dhisik ya. Nggih, monggo, monggo. monggo.